Zahvala pripad uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i selam donosimo na njegovog milenika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov sunnet, njegovu praksu do sudnjega dana. Allahuma amin. Mnogi roditelji, ako ne i svi, dobro znaju i na to se nerijetko pozivaju da njihova djeca imaju dužnosti i obaveze prema njima. I o tome smo govorili na prošloj hutbi. Ali prava tragedija našeg vremena, našeg doba, jeste da mnogi od ti roditelja zaboravili su ili pak neće da priznaju da mnogo više oni imaju obaveza prema svojoj djeci nego što to djeca imaju prema svojim roditeljima. Pa ćemo vidjeti među današnjim muslimanima da najveći problem jeste ovaj problem. Najveći problem među nadnašnjim muslimanima jeste ovaj problem. Pa ćemo vidjeti da postupci roditelja u mnogome se razlikuju, ako ne možemo i slobodno reći, suprotni su sa postupcima i načelima i upustvima naše lijepe i prelijepe vjere dini – islama. Pa su roditelji zaboravili da su oni ti za koje uzvišeni Allah kaže ja ejuhellezina amenu ku enfusekum wa ehlikum naram wa kuduhen nasu wal hijjare o ljudi čuvajte vas i vaše porodice od vatre čije će gorivo ljudi kamenje biti pa su mnogi roditelji zaboravili da su oni pastiri i čuvari svojih porodica i da će svaki roditelj biti pitan za svoje stado, za svoju porodicu. Pa su mnogi roditelji danas među muslimanima u muslimanskom ummetu zaboravili jedan hadis, mnogo težak hadis koji treba da žalosti svakog vjernika koji u svome srcu ima i trunki imana. A to je Ma ما من عبد استرعاه الله راعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة نيما نتي jednog čovjeka kojem Allah podari u emanet, ovdje se misli na porodicu, pa ne bude o njima brinuo, ne bude ih odgajao, ne bude ih savjetovo, neće takav osjetiti miris dženneta. A u drugim predajama je došlo illa harrem Allahu alejhi l'dženne. A Allah će takvom zabraniti džennet. Pa ćemo, koliko nam vrijeme bude dozvoljavalo danas, ako stignemo sve, ako ne, onda ćemo nastaviti sljedeće hutbe da govorimo koje to mi greške svakodnevno činimo kada je odgoj djece u pitanju. Prva greška gdje mnogi roditelji su pali, a to je baci ga u vodu svezana. Šta znači ovo baci ga u vodu svezana? To znači da čovjek se u većini slučajeva obhodi nemarno prema svojoj djeci. Ne zanima ga to kada mu dijete izlazi, kada mu se dijete kada dijete ide u školu, kada se vraća iz škole. Ne zanima ga ni to ni kada izlazi na večer, ni kada mu se dijete vraća. Ne može jedan čovjek musliman da dozvoli sebi da mu se dijete poslije ponoći vraća. Ili još veći musibet, eto od ove godine sam razredni u medresi, pa dođeš, dosta roditelja za ovo pola godine nikad ne da dođe, nego dokrene telefon da pita kako mi je dijete. Kada smo mi to posljednji put otišli do škole bez povoda, bez tog roditeljskog sastanka, pa da vidimo šta nam radi to dijete, pa da pitamo razrednog, pa da pitamo profesora, pa da vidiš sa kim ti se djeca druže, e to je to. Vid kako kaže pjesnik, kaže, baci ga u vodu svezana, pa mu poslije kažeš, nemoj se okvasiti ili nemoj se udaviti. Čim ga baciš svezana, pustio si ga kada je trebalo da ga kontrolišeš, da ga savjetuješ, nakon toga očekuj, nemoj da očekuješ da će ti se dijete spasiti. Druga greška koju činimo, a ovo je posebno apel omladini koja se još nije oženila, a to je da smo sebični, pri izboru supruge. Mnogi od nas, ako ne i većina i skoro svi, puno smo sebični kada je odabir supruge u pitanju. Koliko si pažnje posvetio tome da oženiš lijepu ženu, lijepog lica, lijepog tijela, pa si sve to gledao da to brzo pleto uradiš, pa još ako ona malo zategla da je prevariš, a nisi obratio pažnju na one vjerske moralne osobine. I svaki onaj ko oženi Hanumu ili svaka ona koja se uda za onoga koji pri sebi nema vjerski, moralni, intelektualni, fizički kvaliteta, znaj robe da si osudio svoju djecu da žive na ivici provalije. U pitanje jednog dana Ebu Esved Edueli kazao je svojoj djeci, kaže, plema vama sam plemenito postupao u mladosti i u starosti. To je dok sam bio najmlađi, a vi ste bili mala djeca, lijepo sam postupao prema vam. I nakon što sam ja ostarao, a vi poodrasli, isto tako sam lijepo postupao prema vama i također, poslušajte sad dobro ove riječi, kaži također sam lijepo postupao prema vama dok ste još niste rodili. Pa kažu, babo, ovo je razumljivo. Dok smo bili mali, lijepo si postupo. Nakon što smo podrasli, lijepo si postupo. Kaže, kako prije nego što smo se rodili, kako si to postupao prema nama, kaže, oženio sam vam majku zbog koje nećete biti smijavani i ponižavani. To jest, oženio sam pravu vjernicu, vaša majka je prava vjernica. Nakon toga sljedeća greška u djece jeste da zapostavljamo dove. Upamtite, draga moje braćo, kada je odgoj djece u pitanju, ne može bez dove. Koliko god da se trudiš, koliko god da si dobar, da radiš, da i odgajaš, savjetuješ, ako ne osamiš se jedne noći u zadnjoj trećini noći i ne podigneš ruke za svoje dijete, zaboravi ikada da ćeš uspjeti da odgoji svoje dijete na hajrli put. I zato od islama je čovjek kada se tek oženi i prve bračne noći, a i svake sljedeće noći kada hoće da priđe ženi od sunneta pejgambera sallallahu alaihi wa sallame, jeste da tražiš da vas Allah zaštiti od šeitana i da zaštiti ono ako proizađe iz tog prilaska tvojoj ženi. To je sunnet pejgambera sallallahu alaihi wa sallame. I zato čovjek mora da se trudi da što više čini dove kada su njegova kada su njegova djeca kada su njegova djeca u pitanju. Nakon toga često jedna od velikih grešaka odgoj djece jeste da mi živimo u teškim vremenima ekonomske, političke, i sveukupne društvene situacije. Pa kada jedno od roditelja čuje i sazna da će dobiti dijete, vidiš kod određenog broja muslimana, nažalost, da su bijesni i da su srđbi. Bojeći se, plašeći se Allahove nafake, plašeći se obskrbe, pa nakon toga kreću za zabranjenim sredstvima da rade poput abortusa i pobačaja. Allah ti govori i Allah ti upozorava i kaže nemoj da se desi, nemojte ubijati djecu plašeći se siromaštva. Pa kaže uzvišeni Allah u suri El Isra, mnogo divni ajeti, samo nema muslimana da čitaju Kur'an. Nema muslimana da čitaju, da izvlače pouk i poruk istog Kur'ana. Kaže uzvišeni u ovom ajetu, kaže mi i njih to jest i djecu, a i vas obskrbljujemo. A u suri El Enam kaže, uzvišeni, kaže da se ne bi čovjek malo osjetio kako on to hrani, i zarađuje, kaže, mi i vas i ni, to jest vašu djecu obskrbljujemo. Pogledajte ove lepote kuranske. U prvom ajetu mi i ni i vas obskrbljujemo, a u drugom ajetu mi i vas i ni obskrbljujemo. Nakon toga sljedeća stvar jeste da često, ali to nije kod nas, alhamdulillah, u većini slučaja, nije to slučaj, većina današnjih muslimana u ovom lijepom sanđaku daju svojoj djeci lijepa imena i trebamo se truditi. I trebamo ljudima ukazivati na neko ime koje nije islamsko, na neko ime koje ima ružno i pogrdno značenje da upozorimo, da upozorimo ljude, jer će djeca kroz cijeli svoj život nositi teret tog imena. Pa divan primjer, davno smo ga spominjali kada je došao čovjek da se žali kod Omera radijallahu ta'ala anhu. Pa mu kaže, o Omer, ovo mi je, ovo mi je dijete neposlušno i nepokorno. Kaže, ja ne mogu ništa, ne znam šta da radim s ovim djetetom. Ali ovaj dječajak bi izuzetno pametan. Pa kaže, o halifu, jer znao je da Omer poplja, popravlja i ispravlja ljude često sa štapom. I današnjim mnogim muslimanima je potreban Omerov štap da i malo ispravi. Pa kaže, o halifo, samo jedno pitanje. Ima li moj babo kakvi obaveza i dužnosti prema meni? Kaže, ima. Kaže, kaži mi koje su dužnosti. Kaže, prva dužnost, ono što smo mi spomenuli, da ti nađe hajrli majku. Česti tu poštenu, čednu muslimanku. Kaže, nakon toga da ti da lijepo ime, sa lijepim značenjem i nakon toga da te poduči osnovnim propisima iz Islama. Kaže, moj babo ništa nije uradio od ovoga. Kaže, oženio je majku koja je bila nemoralna. Pa me djeca zbog toga ponižavaju. Dao mi je ime ružnog i pogrdnog značenja, pa se djeca sa mnom ismijavaju i kaže, niti jednom slovu iz Kur'ana, Allahove knjige, nije me podučio pa mu kaže Amer došao si da se žališ da ti je dijete neposlušno a ti si neposlušan i nepokoran i nisi, ispunio obaveze prema njemu koje si trebao, koje si trebao ispuniti. Nakon toga česta greška kod današnjih muslimana jeste što dijete malo nauči da priča, a svako dijete ne može niko da se žali da je to pokupilo iz škole, iz obdaništa, i tako dalje. Svako dijete koje prije školi obdaništa nauči ružne riječi, većinom to uzme od ukućana. Većinom to on iznese, taj prljavi veš iznese pred ljudima koji se nalazi u njihovoj kući. Pa često smo u prilici, e još ako je muško dijete, pa nauči da dobro odgovori, pa nauči da dobro opse, onda dođe čovjek kaže, e, ovo je babov sin. Ovo je babov sin. A te iste stvari, taj ružan odgovor i oštar odgovor koji je nekome rekao i odgovorio, neminovno je da će doći period kad će ti isto to tebi kao babu, roditelju ili majci vratiti pa se čuvaj. Zato navikavajmo našu djecu da od samog početka kroz njihove uši prolazi i kruži zikr. Pa kada vide nešto lijepo da kažu Elhamdulillah, mašala, kada im nešto poklonimo, nauči ga da kaže Elhamdulillah. Kada, kada se raduje nečemu, nauči ga da kaže Allahu Ekber, Subhanallah i tako dalje, da od malena kroz njihove uši prolazi zikr i slavljenje uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala. Sljedeća greška Sve dok babo bude babo u kući, a majka bude majka u kući, nadaćemo se hajru. Ali kada se uloge zamijene, pa kada babo postane majka, a majka postane babo, ili kad u kući imaš dva baba, a ni jednu majku, ili imaš dvije majke, a ni jednog baba, e to je pravi musibet – kada su djeca u pitanju. Zato gledaj da budeš babo u kući, a majka neka gleda da bude majka u kući ako ćemo da na hajli puti da ispravno odgojimo, odgojimo našu djecu. Nakon toga česta greška kod odgoje djece jeste da često oni njihovim plaćem dobijaju ono što poželeju čovjek ne može da ga sluša, čim vidi da zaplače, traži nešto, bilo to dobro ili loše, čovjek hajde voti da ne plače, preče mi možda pogledam seriju, da vidim što se dešava po, po internetu, da vidim da otvorim Facebook, ne znam, tamo druge društvene mreže, daj mu šuti ga i tako dijete od malena se navikava da dobija ono što poželi što biva opasna greška kada je kada je odgoj djece kada je odgoj djece u pitanju nakon toga sljedeća greška draga moja braćo jeste što malo dajemo povjerenje i odgovornosti našoj djeci često čovjek zbog dvije stvari ne daje ovo svoje djeci. Misli da njegova djeca nisu dorasla ili želi da zaštiti svoje dijete. Pa vidimo koliko je u našem gradu bilo direktora firmi, vlasnika raznorazni preduzeća i tako dalje, i tako dalje, radni i tako dalje, i tako dalje, pa čovjek misli da njegovo dijete nije sposobno da se privati neke odgovornosti ili hoće da ga zaštiti, pa mu ne da da malo radi sa babom, da ga uključi u posao. Pa ovi naši djedovi stari, oni znaju kada je došao komunizam, kako su djeca Aga i Begova prošlu vrijeme komunizma. Pitajte ove starije naše djedove. I mi to dobro znamo u zadnjih 30 godina, posebno 90. godina, gdje su djeca oni vlasnika velikih firmi. Izgubili se. Nije ga babu uključio kada je trebalo da ga uključi. Pa mu spava do podne, poslije podne ide na kahvu, vraća se na ručak, pa ponovo poslije toga na kahvu, pa Allah zna kad se vrati. Zato dadnimo malo našoj djeci odgovornosti, povjerenja, posebno ako nekom Allah dao da ima da ga može uključiti da radi, da radi sa njim. Nakon toga česta greška kod nas jeste da kod nas nema popravnog. Uskraćujemo popravni našoj djeci. Može da se desi da dijete slaže. Može. Može da se desi da dijete nekad uzme nešto što njemu ne pripada. Ali mi nismo spremni da da damo popravni našoj djeci, pa nakon toga ono je za tebe samo lopov, ono je za tebe samo lažov, pa ako se desi da ga još neka dijete ubije, ono je za tebe samo žena. Ne umije da se pobije. I ti cijelo vrijeme samo to ponavljaš. Lopov, lažov, lopov, lažov. I nakon izvjesnog vremena dijete usadi u sebi i počne, vidiš, počne krasti počne da laže i tako dalje i tako dalje još gore još gore musibete nakon toga često vidimo da roditelji hoće da odgoje svoje dijete čvrstom rukom ništa ne može čvrstom rukom Ne može čvrstom rukom upamtite ništa. Nekada treba doći do čvrste ruke, ali to su rijetke situacije. Na lijep način i čovjek mora da pozne prirodu djece. Ako ti Allah dao više od jednog djeteta, znaj da nisu iste prirode. Allah ti je stvorio pet, pogledaj, pet različiti prstju. Pet, nijedan isti. Isto tako ti djeca nisu ista. Jedno se brže ljuti, jedno se brže zaplače, jedno može više da podnese, da ga šinješ, da mu se ljutiš, da neće. Vidiš da se priroda djece razlikuje. Moraš da prostudiraš, da malo učiš, da vidiš prirodu djece, Da naučiš i nakon toga da se obhodiš, vidiš da je dijete emotivno, nemoj mu se odmah dati, gledaj, takvo dijete ćeš na lijep način da odgojiš. Imaš neko koje koliko god da mu pričaš, on upije osim kada mu malo povikneš, e onda tom djetetu povikneš. Moramo da naučimo prirodu naše djece. Nakon toga sljedeći mu sibet koji je pogodio posebno nas u zadnjih 30 godina a to je dugotrajno odsustvo jednog od roditelja. Posebno od 90. kada je krenula najezda iz našeg lijepog sanđaka ka, ka zapadu, mnogi roditelji dugo odsustvuju kada su njihova, kada su njihova djeca kada su njihova djeca u pitanju. Posebno odsustvo baba, upamti, dragi moji brate, mnogo ruši i narušava odgoj djeteta. Jer ne može, Allah je dao da je htio, on bi dao da samo majka odgaja dijete, već tu moraju da su jedine snage. I zato babo mora gledati, mora naći situaciju da što češće bude među, među, svojom, među svojom djecom. Pa ako radiš vani, gledaj da što češće dođeš. Jer nije isto dijete kad je babo tu i kad babo nije tu. Posebno kada dijete dođe sedmi, osmi i prva godina kada se osjeti kada mu majka ništa ne može nema bez baba. Zato gledajte, gledajte, nemoj, draga moja braćo, da damo dunjaluk, a da nam djeca, zbog dunjaluka da nam djeca propadnu. A mi ćemo propasti sa njima na sudnjem danu, bez obzira kakvi bili mi vjernici. I posebno gledajte, posebno nekada su ljudi ovdje rade među nama, žive, ali oni su odsutni od svoje djece. On dođe sa posla, prilegne nakon toga, ne ga ništa ne zanima, on ode do, do kasno uveče sa društvom, niti vidi djecu, niti vidi ženu, obratite pažnju, dugotrajno odsutstvo od djece, posebno baba, urušava, uništava, uništava odgoj, odgoj djece. Čuvajte se, braćo, česta pogreška kod nas jeste dova protiv djece. Čuvaj se da, jer upamti da se ta dova prima, roditeljska dova se prima, a posebno kad je protiv djece, postoje trenuci kada se ona posebno prima. Pa čuvajte da ne pogodite taj trenutak kada, kada doviš protiv djece. Jer onaj, upamti dobro ovo, onaj čije dijete nakon izvjesnog vremena krene, a puno je dovio i proklinio svoje dijete, neka zna da je zajedno sa njim saučesnik u njegovom lošem u njegovom lošem odguju zbog te njegove, zbog te njegove dove. Nakon, nakon toga mnogi ljudi griješe pa djeci sve pruže. A sa druge strane drugi škrtare. Zato moramo naći jedan balans između toga jednu sredinu između toga da kada je nešto potrebno kupi, kada neke stvari nisu potrebe, nemoj da kupuješ, ali nemoj puno da škrtariš jer to doista utiče, utiče na odgoj, na odgoj djece. Sljedeća stvar je musibet, pravi musibet, a kod nas je rasprostranjen. A to je da ljudi prave razliku među djecom. Može jedno dijete da ti bude u tvome srcu drago, Možda vidiš postiglo je razne uspjehe u, ško, u školi, uzelo velike diplomi i tako dalje, ali ne smije to da izađe iz tvog srca. Zamislite roditelja, Allah mu dao nekoliko djece i on kaže jedno dobro, jedno loše, kaže, a da da mi je jedan posto ko što mi je ovo, kaže, dobar bi mi bio. I kada to dijete čuje, završio si. Allaha mi da mu pokloniš cijo dunjaluk, ti si završio sa njim. To ostaje ovdje. I ne smije nikako da izađe ovdje. Bez obzira bilo ti drago jedno više ili manje, to ne smije preko tvojeg jezika da izađe. Izađe li, završio si sa odgojem djece, završio si. Takvo dijete si dok je živo, znači dok je živo, da ne kažemo, usmrtio. Nikada ti neće biti dobro i pokonno. Nakon toga često, još malo i završavamo, ko Bog dinšala, često roditelji prave grešku, a to je da samo posvećuju pažnju vanštini. Idiš, njemu je cilj da ga lijepo napoji, da, je, da ga lijepo nahrani, da je hrana kvalitetna, da mu obuče, ne znam ti, najkadidas, pa ti i tako dalje i tako dalje, da mu dobru jaknju kupi od 200-300 eura, a to dijete, brat, ima dušu. Tu dušu treba da odgajaš. Tu dušu, ta duša treba da se odgaja. Zato koliko je bitan ta vanjski odgoj, mnogo je bitniji ovaj unutrašnji, unutrašnji odgoj. Nakon toga, mnogi roditelji su umišljeni dobrim osobinama svoga djeteta. Pa često kada dijete napravi neki problem, on dođe i kaže, e ne je moje dijete, nemoguće. E ne moje dijete, kako je to moguće? Moje dijete se pobilo, moje dijete to uradilo, moje dijete to napravilo. Jer ima, znači, umišljenje sa dobrim osobinama. Misli da njegovo dijete ne može da pogreši. Pa kod nas je poznata jedna izreka, kaže, ako hoćeš da izgubiš prijatelja, kaže, po posavjetuj ga kako da odgaja djecu. I ti kada čovjeku dođeš, kaže, brate, imaš svoju porodicu, nemoj mi se obraćati. Niko neće da prihvati savjet. Zato nemoj da smo umišljeni sa dobrim osobinama naše djece, a ujedno sljedeća greška, nemoj da smo umišljeni sa lošim osobinama naše djece. Ovo se često događa kod roditelja koji su obrazovani, koji su znači uzeli visoke diplome, pa nakon toga kad vidi da dijete ne može da prati roditelja, Allah različite ljude stvara, onda čovjek dođe i tako ubijata duh kod deteta, stalno mu nešto prigovara. I nakon toga sljedeća stvar, draga moje braćo, nemoj da se desi da činimo harame, da činimo pokuđene, ha, zabranjene stvari, pokuđene stvari u kući, da to unosimo u našim kućama jer će to narušiti kada je odgoj djece u pitanju. Nemoj da se desi da unosiš alkohol, nemoj da se desi da unosiš one listići tako dalje i tako dalje. Sa tim uništavaš svoje dijete čuvaj se i sljedeća stvar i sa njom završavamo, a to je, draga moja braćo, nemoj da se desi da odgajamo našu djecu u slijepom modernizmu. Šta ovo znači? Ovdje mnogi roditelji griješe. A to je da se da svoju djecu upisuju razna plesna, sviračka, disko društva. Čuvajte se ovoga pa nakon toga često svoju djecu postiče da slijede nevjernike, da slijede te nevjerničke običaje, pa često ga vidiš da postiče ga, pošišaj se kao onaj futbaler, kao onaj pevač, obuči ovo, ne znam ti, ovako se oblači, pa često žensku djecu kaže, obuči malo neke usko, neke kratko i tako dalje, i tako dalje, hajde proživi ovo dok se nudaš, a da ona prožive, to i ona ti se više nikada ne udade. Ko će takvu devojku nakon toga? Čuvajte se, braćo, odgajamo našu djecu u islamu. Islam nas je uzdigao i ništa nas drugo ne može uzdići. Sve što budemo tražili mimo islama bit će poniženje. I ovo je apel ujedno, a to je povedite računa, draga moje braćo, kad je mekteb, kad je ta vjerska pouka djece. Često roditelji pošalju u početku svoju djecu, a nakon toga vidiš vremenom to oslabi ulijene se deca, ulijene se roditelji. Posebno ovo apel, elhamdulillah, imamo dosta djece u našem mektebu, ali dosta djece, znači razgovarao sam s roditeljima, kaže, samo ovako, nemoj brate, pošalji svoje dijete, ovo ti apel, pola jedanest, u blizu ti je naša džamija, blizu su ti druge džamije, pola je dane s vikendom, pošalji svoje dijete ako hoćeš da se spasiš, ako hoćeš da uđeš u džennet, ako nećeš džennet, onda ga ostavi, onda ga nemoj slati, onda ga nemoj slati u mejteb. Često se desi da roditelji kažu, nije naučilo, nemoj da dođeš, neka dođe i kada nauči, nikada ga nećemo reći, idi kući. Nikada ni jednom djetetu nismo rekli u ovoj džami di kući kada nije naučilo. Imam na desetak primjera djece koja nikada kući nisu ništa naučila. U ovoj džami. A završili su ilmihal i završili su harfove. Nikad nisu došli od kuće da su naučili ali se sjedne sa njim, ima ovdje ljudi koji rade sa djecom, sjedne se pola sata, 40 minuta i ne pustimo ga dok ne nauči do dekući. Pošaljite vašu djecu. Nemoj da ste škrti. Allah mi ako budete škrti kada je slanje djece u Mekteb u pitanju, onda će se i prema vama škrto postupati na sudnjem danu. اقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم